Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, March 2004. Mark, chapter 11. Και ό,τι εγγίζουσιν εις Ιεροσόλυμα, εις βυθφαγή και βιτανιάν, προς το όρος των ελαιών, αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει αυτής, υπάγεται εις την κομιντήν κατέναντι ημών, και ευτοίς εις πορευόμενη εις αυτήν, ευρύσεται πόλων δεδεμένων, εφωνοδίσου πω ανθρώπων εκατισεν λύσατε αυτόν και φέρετε. Και εάν τη σημείνει πει, τι ποιητή τούτο, είπατε, ο Κύριος κρύαν έχει, και ευτής αυτόν αποστέλει παλινόδε, και απίλτων και ευρών πόλων δεδεμένων, προστήραν έξω επί του αμφόδου, και λίουσιν αυτόν, και τίνε εις τον εκιεστικό τον, έλεγον αυτής, τι ποιητή λιώντες των πόλων, οι δε είπαν αυτοίς κατός είπεν ο Ιησούς, και αφήκαν αυτούς, και φέρουσιν τον πόλον προς τον Ιησούν, και επιβάλλουσιν αυτό τα κοιμάτια αυτών, και εκατήσεν επ' αυτών. Και πολλοί τα κοιμάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν, αλλοι δε στιβάδας τες εκ των αγρών, και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες εκράζον, «Ω σανά, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονομετή Κυρίου, ευλογημένη η έρχομενη βασιλεία του πατρός ημών Δαβίδ, ως σανά εν της υψής της, και εισήλτεν εις Ιεροσόλυμα, εις το γερόν, και περιβλεψάμενος πάντα, ο ψεϊδίους εις της ώρας εξήλτεν εις Βιτανίαν, μετά τον δώδεκα. Και τι επαύριον, εξελτών των αυτών από Βιτανίας, επίνασεν, και ειδών σικίν από μακρότεν, έχουσαν φύλλα, ήλτεν η αρατή ευρύσιεν αυτή, και ηλτών επ' αυτήν, ουδεν εύρεν ημι φύλλα, ο γάρκερος ουκίν σηκών. Και αποκριτής είπεν αυτή, μη και τι εις τον αιώνα εξουμιδής καρπών φαγή, και οίκουσαν οι μαθητέ αυτού. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα, και εις ελτών εις το γερόν, ήρξα το εκβάλλην τους πολλούντας και τους αγοράζοντας εν το γερό και τας τραπέζας των κολυβιστών, και τας κατέδρας των πολλούντων τας περιστεράς κατέστρεψεν, και ουκ ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε δια του ούτε και ούτε και έλεγεν ου γεγράπτη οτι ο ούτε μου ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε σπήλιον ούτε και οίκουσαν οι ούτε και οι γραμματείς και ζήτουν πώς ούτε ούτε ούτε εφοβούντο γαρ' ούτε πάσκαρο οχλος ούτε επί τη γέννητο, εξεπορεύουν το έξω της πόλεως. Και παραπορευόμενοι πρωί είδον την σικήν εξηραμένην εκριζών. Και αναμνηστής ο Πέτρος λέγει αυτό «Ραβί, είδε, η σική ειν κατεράσω εξήραντε». Και αποκριτής ο Ιησούς λέγει αυτής «Έκετε πίστην Θεού». Αμήν, λέγει ο ημίν ότι όσαν είπε το όρι τούτο, άρθητη και βλήτητη εις την θάλασσαν, και μη διακριθεί εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει ότι όλα λιγίνεται, έστε αυτό. Δια τούτο λέγω πάντα όσα προσεύχεστε και ετίστε πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν. Και όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε τι έχετε κατά τίνος, να και ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, αφήμην τα παραπτώματα ημών, και έρχονται πάλιν εις Ιεροσόλυμα, και εν το γερό περιπατούντος αυτού, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και έλεγον αυτό «Εν ποια εξουσία ταυταποιείς, ή τι σοι έδωκεν την εξουσίαν ταυτήν, για να ταυταποιείς» ότι Ιησούς είπεν αυτής «Επερωτήσω ημάς ένα λόγον και αποκρίθη τιμή και ερώτημην εν ποια εξουσια ποιεις η τι σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην για να ποιεις οτι ιησους ειπεν αυτης επερωτησω ημας ενα λογον και αποκριθη τιμη και ερωιμην εν ποια εξουσια ταυταποιω Το βάπτισμα το Ιωάννου εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων αποκρίθη τιμή και διαλογίζον το τους λεγόντες, «Ιαν υπομεν εξ ουρανού, ερή διατίουν ουκ επιστεύσατε αυτό, αλλά είπομεν εξ ανθρώπων, εφοβούντο των όχλων, απάντες καρύχων των Ιωάννην όντως ότι προφήτησιν, και αποκριτέντες το Ιησού λεγούσιν, ουκ είδαμεν, και ο Ιησούς λέγει αυτοίς, ουδέ εγώ λέγω ημιν πια εξουσία ποιό,